Allahu subhanahu wa taala emri i parë është An-Nur të cilin e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an vetëm një herë gjithashtu edhe emri i dytë është emri Allahu subhanahu wa taala El-Hadi që do vijë shpjegimi të dyjave inshallah në këtë mësim. Lus Allahun të na japë sukses, sinqeritet, dhe të na i bëjë të dobishme ato që do themi dhe ato që do dëgjojmë. Filloj me kuptimin gjuhësor të emrit të parë që thamë En-Nur. En-Nur, në gjuhën arabe, do të thotë dritë. Dhe shumësi i fjalës nur në gjuhën arabe është anwar. Ne i themi anwar. Dhe kjo fjalë anwar që i themi Enver në gjuhën shqipe ka ka ardhur nga arabishtja dhe është forma e forma krahasore gjithashtu dhe sipërore përdoret në të dyja format që do të thotë më i ndritshëm ose shumë i ndritshëm. Anwar, nga kjo ka ardhur. Siç thamë, ky emër i Allahut subhanahu wa taala është përmendur në Kur'an vetëm një herë. Në ajetin në surën Nur gjithashtu, që është surja Dritë, edhe prej këtij ajeti e ka marrë shpjegon me shpjegimin e ajetit të mësipërm që treguam, në surën Nur, thotë Ibn Xheriri, do të thotë që fjala e Allahut që Allahu është drita e qiejve dhe tokës, ju lutem përqendrohuni pak se do t'ju japim disa shpjegime të këtij ajeti dhe janë disa mendime dijetarësh, e do japim në fund fare dhe rezultatin e mendimit më të qartë ose më të saktë pas fjalës së dijetarëve. Thotë Ibn Xheriri, Allahu është drita e qiejve dhe tokës do të thotë që Allahu është udhëzuesi i çdokujt që është në qiej dhe në tokë. Kështu që ata, domethënë krijesat, me dritën e tij janë udhëzuar për tek e vërteta. Më pas Ibn Xheriri ka treguar fjalët e dijetarëve të tefsirit në shpjegimin e këtij ajeti, domethënë mendime të tjera, përveç këtij mendimi që dha ai, që fjala e Allahut, Allahu është drita e qiejve dhe tokës, do thotë është udhëzuesi i atyre që janë në qiej dhe në tokë. Prej këtyre mendimeve është një mendim tjetër të cilin e kanë përmendur dijetarët, që kuptimi i këtij ajeti do të thotë që Allahu është rregulluesi i çdo gjëje që është në qiell dhe në tokë. Dhe një mendim tjetër është që Allahu është ndriçuesi dhe drita e çdo gjëje që është në qiell dhe në tokë. Këto mendime i ka treguar Ibn Jarir al-Taberi në librin e tij të Tefsirit, dhe ky është një prej selefëve tanë, të parëve tanë, e kemi përmendur edhe herë tjera shumë herë, thot El Hadi, El Hadi në gjuhën arabe quhet udhëzuesi, ai që të tregon rrugën. Dhe ka treguar pastaj tre format me të cilat i përdorin arabët këtë lloj fjale. domethënë përdorin disa parafjalë për ta bërë fjalën kalimtare, nga që në vetvete kjo fjalë është kalimtare, nuk është diçka me rëndësi shumë të madhe, nga që ka të bëjë vetëm me gjuhën arabe. Ky emër i Allah subhanahu wa taala është treguar në Kur'an dy herë. Në mësimet e tjera kemi përmendur që dobia e tregimit të disa ajeteve kuranore në lidhje me emrat e Allahut kush është? Është që të vërtetojmë që ky është emri i Allahut. Edhe mjaftohemi duke treguar një ose dy ajete, nëse janë shumë ajete, dhe nëse janë pak i tregojmë ato ajete që janë, që vërtetojnë që ky është emri i Allahut subhanahu wa taala, sepse ne që në fillimet e mësimeve tona kemi rënë dakord që për çdo gjë që themi do përpiqemi të sjellim argumente. Sidomos kur flasim që po tregojmë emrat e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj është e domosdoshme që të tregojmë për çdo emër argumentet që e vërtetojnë që ky është emri i Allahut të madhëruar. Sepse nëse e mbani mend që në mësimin e parë, kemi thënë që nuk lejohet që ne t'i mveshim atij emra që ai nuk i ka. Por është detyra jonë që të kufizohemi vetëm në atë që na është treguar në Kur'an dhe në hadithet e sakta të Profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Atëherë themi që ky emri i Allahut, domethënë El-Hadi, është përmendur në dy ajete kuranore, ajeti i parë është në surën Hajj, Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Furqan ayat numër 31. Kështu ne i kemi vendosur çdo profeti nga një armik prej kriminelëve. E megjithatë thot Allahu subhanahu wa taala wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. E megjithatë të mjafton ty Zoti yt o Muhammed si udhëzues edhe ndihmues. Këto ishin dy ajetet që tregojnë vërtetësinë e kësaj që po themi. Kuptimi i këtij emri në lidhje me Allahun subhanuhu te ala është si vijon. Thotë Ibn Xheriri, Allahu e mëshiroftë, në lidhje me ajetin e parë, thotë kuptimi i këtij emri është që Allahu subhanuhu te ala është udhëzuesi, treguesi i rrugës së drejtë për besimtarët që besojnë Allahun, besojnë profetin e tij I udhëzon Allahu subhanahu wa taala për tek e vërteta. Gjithashtu ka thënë për ajetin e dytë që ishte në suren Furqan, Thotë Allahu i madhëruar profetit të tij, o Muhammed të mjafton ty Zoti jot si udhëzues për tek rruga e drejtë, duke ta treguar dhe t'i hapur ty sytë për ta njohur të vërtetën. Thotë Zexhaxhi, El Hadi është ai i cili i udhëzon krijesat për njohjen e tij, për njohjen e rububijes së tij, është ai i cili i udhëzon robërit e tij për të njohë rrugën e tij të vërtetë, siç thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wallahu jed'u ila dari selam, Allahu fton për te vendi i paqes domethënë xhenetit, dhe duke u bërë nder atyre me anë të dritës që u ka dhuruar për të për të shikuar të vërtetën, për të njohur njësimin e tij. Sikurse udhëzim, dhe ky është një lloj udhëzimi tjetër që që do ta përmendim inshallah, gjatë mësimit, sikurse ka udhëzuar të gjitha kafshët për tek gjërat që janë të dobishme për ta. Thot Imam Sa'di, Al-Hadi është ai i cili i udhëzon i drejton robërit e tij tek gjërat që janë të dobishme për ta, edhe i ndalon ata për të rënë në gjërat që janë të dëmshme për ta. I mëson ata u mëson atyre ato gjëra që janë të dobishme për ta, i udhëzon ata në rrugën e drejtë, u jep sukses atyre, ua inspiron atyre devotshmërinë dhe të mirën dhe i bën zemrat e tyre që të kthehen tek ai. Kjo ishte fjala e Sa'dit në lidhje me emrin e Allahut El-Hadi. Këto ishin në përgjithësi ideja e këtyre dy emrave në kuptimin gjuhësor edhe në atë që kanë thënë dijetarët në lidhje me shpjegimin e këtyre dy emrave. Çfarë çfarë përfiton prej këtyre dy emrave? Prandaj dhe emri i tij është dritë. A ky është një prej emrave të Zotit tonë, thot ibnul Kajim. Allahu subhanahu wa taala ja ka atribuar vetes së tij dritën. Siç mund të atribuohet çdo cilësi e lartë në qenien e tij të madhëruar. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala në surën Zumar, "Wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha" U ndriçua toka nga drita e Zotit të saj. Ky ajet tregon qartë që Allahu subhanahu wa taala është dritë. Edhe drita e tij ndriçon tokën, siç tregohet në këtë ajet që bëhet fjalë për ditën e gjykimit. Shejhul Islam Ibn Tejmije ka folur gjatë, mirëpo domethënë ne do mjaftohemi me disa gjëra vëllë, sepse leximi i të gjithë atyre fjalëve që ka thënë, kanë thënë dijetarët për të të mëni bitit shumë gjatë. Shejhul Islam Ibn Tejmije tregon për një person i cili e mohon këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala që Allah është dritë, emri i tij është dritë, edhe cilësia e tij është dritë. Tregon fjalën e këtij personi i cili thotë që e mohon se si në Allah dritë thamë, thotë en-nur do të thotë udhëzues. Edhe është detyrë që ky emër të devijohet nga kuptimi i tij i dukshëm. Sepse drita është një cilësi e cila qëndron në një trup, po ky, jo shehul sa. Edhe drita është e kundërta e errësirës, mirëpo Allahu është i pastër dhe nuk mund të ketë të kundërt, kështu thotë ai. Normalisht kjo është kjo është e gabuar. Edhe këtë gjë e ka shpjeguar Shejhul Islam ibn Tejmije gjatë. Edhe një përgjigje shumë të thjeshtë i ka dhënë këtij personi është se Shejhul Islam ibn Tejmije i thotë gjithashtu themi që Allahu subhanahu wa taala është i gjallë. Edhe të jesh i gjallë, kjo është e kundërta e të vdekur, e vdekjes. Atëherë mos do thotë kjo vallë që nuk lejohet të themi që Allahu është i gjallë, sepse e kundërta e të gjallit është vdekja, është vdekja. Për t'u larguar nga ideja që thotë ky person që nuk ka të kundërt me Allahun asgjë, Edhe kjo domethënë është një lloj loje fjalësh që bëjnë grupe të humbura për t'u larguar nga e vërteta, edhe gjithmonë termat janë termat janë ura në të cilën rrëshkasin shumë këmbë dhe bien në xhehenem shumë njerëz. Prandaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah në lidhje me shpjegimin e Ibn Xheririt që thamë më sipër, Edhe dijetarë të tjerë që kanë thënë që Allahu subhanahu wa taala është udhëzuesi i banorëve të qiellit dhe tokës. Në shpjegimin e ajetit që thamë Allahu është drita e qiellit dhe tokës, thotë që ky lloj shpjegimi që kanë dhënë selefët nuk bie në kundërshtim me shpjegimin që po themi ne që Allahu subhanahu wa taala vetë është cilësia e tij është dritë edhe i ndri dhe drita e tij ndriçon çdo gjë. Për arsye se selefët në shpjegimin e tyre që i bëjnë argumenteve, në disa raste shpjegojnë një pjesë si për si për t'i dhënë një shembull idesë së ajetit. Për shembull kanë thënë dijetarët shembull për shembull kur themi ihdina sirata mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Disa dijetarë kanë thënë rruga e drejtë është Islami, disa kanë thënë është Kurani, disa kanë thënë është Profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe po t'i shikosh të tre këto mendime, nuk bien në kundërshtim me njëra-tjetrën. Çdonjë prej tyre ka përmendur një diçka, dhe po të thuash, po t'i thuash që të tre janë Islami ose janë të tre janë rruga e drejtë, kjo është e saktë. E njëjta gjë ndodh edhe në këtë lloj ajeti. Kështu që shpjegimi që ka dhënë Ibn Xheriri që thotë që Allahu subhanahu wa taala është udhëzues, kjo nuk bie në kundërshtim me vërtetësinë e ajetit që tregon se Allahu është drita e qiejve dhe tokës, sepse prej kësaj drite udhëzohet çdo gjë. Kështu që Ibn Xheriri ka dhënë një pjesë të shpjegimit real të ajetit që është në suren Nur. Edhe ajo që e vërteton këtë që po themi thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah gjithashtu se është transmetuar nga Ibn Mas'ud se ka thënë Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thotë Zoti juaj nuk ka natë dhe as ditë. Drita e qiejve është prej dritës së fytyrës së tij. Edhe thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah gjithashtu, kemi përmendur më sipër, e ka përmendur ai më sipër, por ne do të përmendim më mbrapa. Hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam ku ka treguar që fytyra e tij është dritë. Edhe ky është argument i mjaftueshëm për të vërtetuar këtë lloj gjëje që po themi, domethënë që Allahu subhanahu wa taala ka emrin e tij dritë dhe cilësia e tij është dritë. Drita. Sikurse vazhdon Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, thotë sikurse ka treguar Allahu i madhëruar në librin e tij që drita e tij ndriçon tokën. Allahu subhanahu wa taala thotë gjithashtu ka sjell një shembull për dritën e tij shembullin e kandilit që është përmendur në suren Nur dhe do ta tregojmë inshallah. Edhe kandili është dritë në vetvete dhe ndriçues për të tjerët. Kështu që ky shembull tregon që kjo dritë, që është shembulli i dritës së Allahut subhanuhu te ala, është dritë në vetvete dhe ndriçues për të tjerët. Çfarë kuptimi ka ajeti kuranor që në suren Nur? Thotë Allahu subhanahu wa taala, Allahu nuru samawati wal ard. Allahu është drita e qiejve dhe tokës. Mathalu nurihi ka mishkat. Shembulli i dritës së tij është si një mishkat quhet një dritare që është në mur, nëse do do na lejohet ta quajmë dritare se është një gropë në mur, në të cilën vendoset kandili. Edhe ky ky zjarr është i ndezur nga një pemë e begatshme ulliri, la sharqiyatin wala gharbiyya, nuk është as lindore dhe as perëndimore. Yakadu zaytuha yudi. Vaj, që është lënda, lënda ndezëse e këtij kandili, është gati të ndriçojë dhe të ndizet pa pa i rënë shkëndijë e flakës. Wala lam tamsashu nar, dhe pse nuk i bie atë zjarri të Allahut subhanahu wa taala. Nurun ala nur, drit mbi drit, yahdi Allahu li nurihi man yasha, udhëzon Allahu për tek drita e tij kë të dojë. Wa yadhribu Allahu al-amthal lin-nas, Allahu sjell njerëzve shembuj. Wallahu bi kulli shay'in alim, dhe Allahu për çdo gjë është i ditur. Ky ajet është një ajet shumë i madh. Prandaj dhe Ibn al-Qayyim al-Jawziyya në një prej librave të tij ka dhënë një shpjegim të veçantë në lidhje me këtë ajet. Që rrallë se mund ta gjesh në ndonjë libër tjetër. Thotë Ibn al-Qayyim Fitorja e vërtet dhe çështja më e madhe është arritja e kësaj drite. Sikurse dhe shkatërrimi i vërtet është mos arritja e kësaj drite. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i lutesh Allahut shumë kur i lutej që t'ia dhuronte atë dritë edhe në mishin e tij, edhe në kockat e tij, edhe në nervat e tij, edhe në flokët e tij, edhe në lëkurën e tij, në dëgjimin e tij, në shikimin e tij. I lutej Allahut t'i dhuronte dritë nga sipër, t'i dhuronte i lutej Allahut t'i dhuronte dritë përpara, mbrapa, djathtas, majtas. Edhe i lutej Allahut dhe i thoshte: "O Allah, më bëj mua dritë." Edhe më jep mua dritë. Kështu profeti sallallahu alajhi wasallam i lutej Allahut subhanahu wa taala që t'ia bënte çdo thërrmi të trupit të tij dritë. Kështu që prandaj edhe feja e Allahut është dritë. Libri i tij është dritë. Profeti i tij sallallahu alajhi wasallam është dritë. Vendi të cilin e ka përgatitur Allahu për besimtarët është dritë që shkëlqen dhe vetë Allahu subhanahu wa taala është drita e qiejve dhe e tokës. prej emrave të tij është drita, është drit, emri emri i tij është drita. Edhe me dritën e tij ka shkëlqyer çdo errësirë. E thotë Ibn al-Qayyim, prandaj thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, Wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha, u shkëlqye dhe ndriçoi toka me dritën e Zotit të saj. Kur të vijë Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit për të gjykuar ndërmjet njerëzve, ndërmjet krijesave të tij, do ndriçohet toka me dritën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky ndriçim atë ditë nuk është ndriçim i diellit dhe as i hënës, sepse hëna dhe dielli do do rrotullohen do, do palosen dhe do të ikë drita e tyre. Do ndriçohet me dritën e Allahut subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Perdja e tij subhanahu wa taala është dritë. Prandaj transmetohet nga Abu Musa radhiyallahu anhu se ka thënë kur iu shfaq malit e bëri malin pluhur. Gjithashtu dhe perdja e tij është dritë prej dritës së fytyrës së tij, kështu do të bëjmë kemi në lozia. Edhe sikur mos ishte ky hixhab, kjo perde do digjesh çdo gjë, do shkatërrohesh çdo gjë, gjithë universi. Prandaj dhe kur Allahu subhanahu wa taala e zbuloi perden e tij, thotë Ibn Abasi, thuhet që Ibn Abasi ka thënë se e zbuloi perden e tij sa një gisht nga mali, depërtoi drita e tij sa një gisht tek mali, atëherë u bë mali pluhur. Prandaj thotë Ibn Abasi radhiyallahu anhu në shpjegimin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala, la tudrikuhu al-absaru, nuk e arrijnë atë shikimet. Thotë Ibn Abasi, nuk e arrijnë Allahun shikimet, sepse nëse ai e zbulon fytyrën e tij, nëse zbulon fytyrën e tij, do shkatërrohet do digjet çdo gjë, do bëhet pluhur. Allahu subhanahu wa taala i ka sjell shembull, shembull besimtarëve për dritën e tij që ndodhet në zemrën e besimtarit. Ky është një shembull të cilin nuk e kupton askush përveç atyre që janë të ditur. Wa tilka al-amthalu nadhribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. E këto janë shembuj që ne i sjellim për njerëzit dhe ato nuk i kupton askush tjetër përveç atyre që janë të ditur. Inshallah Allahu na bën prej tyre. Thotë Allahu subhanahu wa taala Allahu nuru samawati wal ard. Allahu është drita e qiejve dhe e tokës. Kjo dritë është drita që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në zemrën e besimtarit. Është drita e njohjes së tij, është drita e dashurisë dhe besimit ndaj Allahut të madhëruar dhe drita e përkujtimit të tij. Kjo është drita të cilën e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala tek besimtarët, u ka dhënë jetë atyre me anë të saj. Dhe ata me anë të saj, me anë të, të asaj drite, ecin ndërmjet njerëzve. të cilët janë në errësirë me dritën e tyre, që u ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala. Origjina e kësaj drite dhe themeli i kësaj drite ndodh në zemrën e tyre dhe kjo dritë forcohet shumë e më shumë kur ata ia kërkojnë Allahut subhanahu wa taala këtë dritë. Aq sa në disa raste kjo dritë shfaqet mbi fytyrat e tyre. shfaqet në trupin e tyre, bile mund të shfaqet edhe në rrobat dhe shtëpitë e tyre, nga madhështia e kësaj drite të madhe që i dhuron Allahu subhanahu wa taala të dashurve të tij. Këtë lloj drite e shikon vetëm ai që e ka vetë tek të tjerët. Ndërsa shumica e krijesave e mohojnë këtë lloj gjë se nuk mund ta shikojnë, ngaqë nuk e kanë provuar dhe as nuk e dinë këtë lloj drite fare. Edhe kur të vijë dita e gjykimit, do shfaqet kjo lloj dritë dhe do bëhet në bazë të besimit të tyre madhësia e saj. Kjo dritë ndodhet përpara tyre kur të kalojnë në errësirën e urës së Siratit. Edhe ata besimtarët do ta kenë këtë dritë ditën e gjykimit në bazë të besimit që kishin dhe dritës së besimit që kishin në këtë dynja. Disa prej tyre do ta kenë dritën si drita e diellit. Disa prej tyre do ta kenë dritën si drita e hënës. Disa prej tyre do ta kenë dritën si yjet. Disa si kandili, e disa të tjerë u jepet një dritë në maj në majën e gishtit të madh të këmbës, që herë ndizet dhe herë fiket, sepse dhe besimi i tyre në dynja ishte i dobët, dhe drita e besimit në zemrat e tyre ishte e dobët. Kjo ishte drita që u dha, që u ishte dhënë atyre në dynja dhe e njëjta dritë iu shfaq atyre që ta shikojnë me sytë e tyre ditën e gjykimit. Ndërsa munafikët, të cilët kishin vetëm një dritë që dukej nga jashtë, por në të vërtetë nuk ishte dritë, edhe ditën e gjykimit, atyre do t'u jepet dritë në fillim dhe më, më pas drita e tyre do zhduket përfundimisht. Allahu subhanahu wa taala ka sjellë shembull këtë dritë Vendi ku qëndron këtë kjo dritë dhe atë që e mban këtë dritë. Ka ka sjellë shembullin e kësaj grope që ndodhet në mur duke e përngjasuar kraharorin e besimtarit me gropën që ndodhet në mur ku vendoset kandili. Në këtë gropë të murit ndodhet një kandil me një qelqë të pastër të kulluar që ndriçon sikur të jetë një sikur të jetë një yll që ndriçon shumë. E ka përngjasuar Allahu subhanahu wa taala me yllin ndriçues në pastërtinë dhe bardhësinë e tij. Edhe ky është shembulli i zemrës së besimtarit. Thotë Ibnul Kajim Edhe gjithë fjalët ishin të tij gjithashtu. Thotë ka përngjasuar Allahu subhanahu wa taala zemrën e besimtarit me qelqin, sepse qelqi ka tre cilësi të cilat i ka zemra e besimtarit. Këto tre cilësi janë pastërtia, delikatesa Që besimtari është delikat, domethënë është edhe i mëshirshëm, ndërkohë që ka delikatesë, ndërkohë që dhe qelqi është i hollë dhe nuk është shumë i trashë, sepse besimtari nuk është i trashë, por është i hollë, edhe fortësia, sepse qelqi nuk është si Sfungjeri i cili e thith çdo gjë, por i kthen të kotat mbrapsht. Kështu është edhe zemra e besimtarit. Kështu thotë Ibn al-Qayyim, besimtari e shikon të vërtetën dhe udhëzimin me pastërtinë e zemrës së tij. Edhe me delikatesën e hollësisë së tij qelqi, besimtari mëshiron dhe tregohet tregohet i mëshirshëm ndaj ndaj krijesave të Allahut subhanuhu teala. Ndërsa me fortësinë e tij ai lufton armiqtë e Allahut dhe nuk pranon që të hyjnë në të dyshimet dhe epshet. Kështu që në zemrën e besimtarit që është si qelqi, hyn drita, por nuk hyjnë epshet. Edhe këto tre cilësi thotë Ibn Qayyim nuk bien në kundërshtim me njëra-tjetrën. Siç mund ta përfytyroni edhe vetë te qelqi që është i pastër. Ndërkohë, thotë Ibn Qayyim, është transmetuar gjithashtu edhe një hadith, të cilin e kanë saktësuar disa dijetarë prej tyre dhe Sheikh Al-Albani që thotë, zemrat janë enët e Allahut në tokën e tij, edhe këto zemra, thotë se zemrat më të dashura tek Allahu janë ato të cilat janë më më delikate më të forta edhe më të pastra. Ndërkohë që krahas kësaj zemre të pastër dhe me këto cilësi të larta, e cila është shembulli kjo zemra është zemra e besimtarit të vërtetë, kemi dy zemra të tjera që janë në të kundërt. Janë në të kundërt. Zemra e parë është zemra e cila është e ngurtë, nuk ka në të mëshirë dhe as bamirësi, dhe nuk ka në të as pastërsi, nuk ka në të as pastërti. Kështu që ky njeri që ka këtë zemër, ky është njeri i vrazhd, i ashpër, edhe injorant. Nuk ka dije për të vërtetën dhe as nuk i mëshiron krijesat. Ndërsa lloji tjetër është ai që ka zemër të dobët, zemra e tij është si puna e ujit. Nuk ka në të fuqi dhe nuk ka stabilitet. Pranon çdo lloj pamjeje dhe nuk ka fuqi për ta ruajtur atë. Nuk ka fuqi për të ndikuar të tjerët. Çdo gjë që hyn në të hyn, edhe nuk qëndron në të asgjë, por del edhe hyn edhe del. Kështu që zemra e tij është është e dobët, pranon çdo të mirë dhe çdo të keqe. Vazhdon shembullin Allahu subhanahu wa taala duke thënë që brenda këtij qelqi ndodhet një dritë. Brenda këtij qelqi ndodhet një dritë e cila është ndezur në fitil. Edhe kjo dritë e merr burimin e vet nga ky vaj i cili është vaj i ullirit. E kjo ka qenë përdorur edhe më përpara dikur e përdonin vajin e ullirit për ndriçim. Na tregon Allahu subhanahu wa taala që ky vaj i ullirit është marrë nga një ulli mesatar, nga në vendet mesatare, të në të cilën e kap dielli E kap dielli në fillim të ditës dhe në mes të ditës. Prandaj ky vaj është vaj më i pastër, më i kulluar. Dhe është vaj që është më larg çdo turbullimi. Dhe nga pastërtia e tij, ai është gati të ndizet pa e vendosur zjarrin akoma. Kjo është lënda e cila e ndez këtë zjarr. Kështu është dhe lënda që ndez zjarrin e besimit, ose dritën e besimit në zemrën e besimtarit. Dhe kjo lëndë vjen prej pemës së shpalljes, që vjen prej Allahut të madhëruar. Dhe ky vaj është vaj i besimit, që ndez tek besimtari dritën e besimit. Ky vaj është vaj mesatar, nuk ka në të as teprim as mangësi, sepse vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka në të as çifutizëm dhe as as krishterizëm, por është në çdo gjë mesatar. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu ne ju kemi bërë juve popull të mesit. Dhe po të shikosh muslimanët në çdo temë janë të janë mesatarë. në çdo fushë të dijes janë mesatarë, qofshin ndërmjet umeteve, qofshin dhe ndërmjet grupeve të humbura, të cilët pretendojnë se janë muslimanë. Nga pastërtia e madhe që ka ky vaj është gati që të ndizet përpara se ta prekë atë zjarri. Thotë Allahu subhanahu wa taala nurun ala nur. Dritë mbi dritë. Vaji është gati të ndizet para se ta prek zjarri. Edhe kur e prek zjarri atëherë ndizet edhe kështu kjo dritë mbi dritë. Ia dhuron Allahu subhanahu wa taala këtij njeriu. Kështu është dhe Besimtari i cili e ka njohur Allahun subhanahu wa taala me natyrën e tij të pastër. Nga pastërtia e natyrës së tij është gati ta njohë Allahun e madhëruar pa i ardhur shpallja në mënyrë jo të detajuar. Dhe kur vjen shpallja përputhet me natyrën e tij të pastër, edhe kështu krijohet ajo që është dritë mbi dritë. Udhëzon Allahu subhanahu wa taala për dritën e tij kë të dojë. Dhe Allahu subhanahu wa taala i sjell shembuj njerëzve. Allahu subhanahu wa taala për çdo gjë është i ditur. Kjo këto ishin fjalët e Ibnul Qayyim al-Jauziyes që flasin për çështjen e dritës së Allahu subhanahu wa taala. E kështu është drita e besimit në zemrën e besimtarit. Kalojmë në një çështje tjetër. Është transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha se është pyetur a e ka parë profeti sallallahu alaihi wasallam Allahun e madhëruar kur u ngjit në Mi'raj apo jo. Thot Aisha radhiyallahu anha M'u ngritën qimet e flokëve përpjetë nga kjo pyetje. Domethënë, iu ngjeth mishi nga kjo pyetje, sepse iu duk një pyetje shumë e madhe. Si mund të shikohet Allahu i madhëruar. Edhe thot Aisha radhiyallahu anha kush pre, kush pretendon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka parë Allahun e madhëruar, ai ka shpifur. Gjithashtu transmetohet një hadith tjetër se profeti sallallahu alaihi wasallam është pyetur nga, nga një prej sahabeve dhe i është thënë o i dërguari i Allahut, a e ke parë Zotin tënd? Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam nurun anna arah. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam drit, ai ishte drit, si mund ta shikoja? Nuk mundet dot për njeriun që të ketë mundësi ta shikojë Allahu subhanahu wa taala në këtë dynja. Sepse ndërtimi i tij është i dobët, nuk e përballon dot. Vetëm kur të dojë Allahu i madhëruar, kur të bëhet dita e gjykimit, e t'u japë shpërblimin besimtarëve, do t'i dhurojë atyre dritën e tij të vërtetë që ta shikojnë me sytë e tyre. Sepse ata e kishin dritën e Allahut në zemrat e tyre, prandaj dhe Allahu i madhëruar u dhuroi atyre dritën e tij të vërtetë në xhenet që ta shikojnë ata. Nësë Allahum në e mundësoj të gjithë. Transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu se ka thënë që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka parë Allahun në Mi'raj. Mirëpo, dijetarët kanë thënë që shpjegimi i kësaj fjale të Ibn Abbasit është se Ibn Abbasi ka thënë një transmetim e ka parë me zemrën e tij dhe jo me sytë e tij. Edhe kuptimi i kësaj fjale është që Allahu i ka dhuruar një lloj njohje të Allahut të madhëruar në zemrën e tij në ato momente kur i ka folur Allahu i madhëruar profetit sallallahu alajhi wasallam që kjo lloj njohje ishte në një gradë aq të lartë sa dukej sikur po e shikonte Allahun e madhëruar. Prandaj mendimi i vërtetë është që Allahun e madhëruar nuk e ka parë njeri në këtë dynja, dhe as nuk mund ta shohë dot njeri. Siç ka thënë Ibn Abbas në ajetin që përmendëm më sipër, la tudrikuhul absar. nuk e arrijnë atë shikimet. Domethënë që po të zbulojë Allahu subhanahu wa taala perden e tij, do shkatërrohet universi. Njerëzit në lidhje me shikimin e Allahut janë tre grupe. Grupi i parë është ai i cili thotë Allahu subhanahu wa taala shikohet në këtë dynja edhe shikohet në botën tjetër, këta janë sufitë. Normalisht kjo është e gabuar sepse argumentet e përgënjeshtrojnë këtë gjë. Kur nuk e ka parë Musa alayhi salam, kelimullah, të cilit i foli Allahu i madhëruar në këtë dynja, si mund ta shikojnë njerëzit që janë më poshtë se Musa alayhi salam dhe se profeti jonë sallallahu alaihi wasallam? Ndërsa grupi i dytë janë ata të cilët e mohojnë shikimin e Allahut në mënyrë absolute dhe thonë që Allahu i madhëruar nuk shikohet as në këtë dynja dhe as në botën tjetër. E prej këtyre grupe janë muatezilet dhe xhehmijet edhe tjerë. Normalisht, edhe këta janë gabim për arsye se argumentet tregojnë të kundërtën e kësaj, që besimtarët e shikojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, ditën e gjykimit në xhenet dhe nuk më kujtohet mbase e kemi treguar këtë gjë ku kemi folur për xhenetin E të gjithë kanë rënë dakord një numër i madh sahabësh se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë keni për ta parë Allahun ditën e gjykimit, si të shikoni diellin në ditën që nuk është vrenjtur edhe hënën kur është nata e 15. Domethënë ka krahasuar profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith shikimin me shikimin, domethënë shikimi juaj do jetë aq i qartë siç është shikimi juaj gjithashtu i qartë kur shikoni diellin dhe hënën. Dhe ky nuk është krahasim i Allahut me diellin dhe me hënën, dhe besoj se kjo është e qartë. Kalojmë në një çështje tjetër. në lidhje me emrin Allahu subhanahu wa taala El Hadi, megjithëse këto të dy emra kanë lidhje të ngushtë me njëra tjetrën. Allahu subhanahu wa taala është udhëzuesi. Edhe udhëzimi është disa lloje. Lloji i parë i udhëzimit është udhëzimi i sqarimit të të vërtetës. Li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Allahu ka dërguar profetë paralajmërues dhe përgëzues që të mos kenë njerëzit justifikim dhe argument përpara Allahut mbas ardhjes së profetëve në suren Nisa. Në faqen e parafundit të shënjeve. ndonjë profet vetëm se me gjuhën e popullit të tij që t'ua sqarojë atyre kë, të vërtetën. Thotë Allahu subhanahu wa taala gjithashtu në suren Ra'd, "Innama anta mundhir wa li kulli wa li kulli qaumin had." O, o Muhammed ti je vetëm paralajmërues dhe çdo popull ka udhëzuesin e vet, do të thotë sqaruesin e rrugës së drejtë. Ky është lloji i parë i udhëzimit dhe mbajeni mend sepse grupet e humbura ngatërrojnë këtë këtë lloj udhëzimi me një lloj tjetër që do ta përmendim mbrapa këtij, edhe si rezultat ka rrjedhur një lloj humbje e madhe te grupet e humbura. Dhe që nuk e nuk e kanë kanë bërë dot dallimin ndërmjet këtyre dy lloj udhëzimi. Besoj se ky lloj është i qartë. Edhe ky është domethënë udhëzimi i sqarimit të të vërtetës. Ndërsa lloji i dytë i udhëzimit është udhëzimi i suksesit që Allahu subhanahu wa taala i jep sukses atij që dëshiron edhe humb nga rruga e drejtë atë që dëshiron. I jep sukses në udhëzim kujt të dojë dhe humb kë të dojë. Kjo çështje është shumë e rëndësishme në çështjet e akides. Edhe kuptimi i kësaj çështje i mundëson njeriu që të largojë një dyshim në veten e tij, sepse shumë njerëz mund të mendojnë që Allahu i madhëruar, Allahu na ruajtë. Mund të mendojnë si vesvese nga shejtani se Allahu mund të bëjë padrejtësi njerëzve duke i humbur ata. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Dhe këtë gjë do ta sqarojmë tash inshallah. Thotë Allahu subhanahu wa taala, së pari duhet të keni parasysh se Allahu është udhëzuesi i besimtarëve dhe Allahu është ai që i humb mosbesimtarët. udhëzon kë të dëshiroj sikurse dhe ruan nga nga e kota me mirësinë e tij edhe hum kë të dëshiroj edhe e le pa ndihmë kë të doj me drejtësinë e tij edhe të gjithë njerëzit ose të gjitha krijesat vijnë rrotull mirësisë dhe drejtësisë së tij. Dhe nëse mbani mend një diçka të ngjashme me këtë kemi treguar kur kemi folur për emrin e Allahut të madhëruar El Hakim. Mirëpo disa mu'tezile, mu'tezilet është një grup i humbur Janë të mendimit që Allahu, sepse ata bazohen në parimet logjike dhe thonë që logjika është ajo që i bën detyrë gjërat dhe i bën të ndaluara gjërat. Edhe nëse bie në kundërshtim Kurani dhe Suneti me logjikën, duhet të jepet përparësi logjikës, kështu thonë ata. Edhe thonë, logjikisht, thonë ata, logjikisht, Allahu e ka për detyrë të bëjë për çdo person atë që është më dobishme për të. Por kjo është gabim. Edhe do ta shpjegojmë tash pse. Përkundrazi ne themi që Allahu subhanahu wa taala nuk ka për detyrë të bëjë për çdo person atë që është më dobishme për të, por themi që Allahu subhanahu wa taala vepron atë që është drejtësi ose mirësi. Mirësia e tij është dhuratë, kurse drejtësia e tij është t'i japë çdokujt atë që meriton. Nuk dua të thellohemi më shumë në çështjen e mu'tezileve dhe origjinën e tyre pse u ka ardhur kjo humbje, Vetëm se ideja për të kuptuar se si Allahu subhanahu wa taala udhëzon krijesat e tij dhe si i humb ato është shumë e thjeshtë. Nëse e mbani mend e kemi treguar me sa më kujtohet dhe herë tjetër hadithin kudsi që thotë Allahu subhanahu wa taala Ja ibadi, kullukum dalun illa men hedejtu, festehduni ehdikum, Thotë Allahu subhanahu wa taala, o robërit e mi, ju të gjithë jeni të humbur, përveç atij që unë udhëzoj. Prandaj më kërkoni mua udhëzim që t'ju udhëzoj. Ky hadith tregon që origjina e natyrës së njeriu është që ai dëshiron të kotën, dëshiron epshet, dëshiron gabimet, dëshiron të humbur, dëshiron errësirën, Kuptoje mirë këtë gjë. Atëherë çfarë ndodh? Allahu i madhëruar ja ka sqaruar të vërtetën të gjithë njerëzve. Në lidhje me sqarimin e të vërtetës, të gjithë njerëzit besimtarë dhe mosbesimtarë janë njësoj. Të gjithë njerëzit janë njësoj sepse të gjithë dëgjojnë të vërtetën. Mirëpo Allahu i madhëruar i di më mirë zemrat e njerëzve. Allahu i madhëruar Mbasi të gjithë njerëzit janë të humbur në humbjen në humbjen e tyre të plotë. Zgjedh disa prej tyre që i shikon që zemrat e tyre e pranojnë udhëzimin. Janë zemra falënderuese. Janë zemra që e meritojnë udhëzimin dhe ua jep udhëzimin e tij. Domethënë të të humbë Allahu i madhëruar Mjafton që të të lejë ty në humbjen tënde dhe ke për qenë i humbur. Prandaj dhe profeti sallallahu alejhi ue sellem thotë në duan që besoj se e dini të gjithë. Ndër të tjera thotë Ue la tekilni ila nefsi tarfete ajn Mos më lër mua të mbështetem tek vetja ime As sa hap e mbyll sytë sepse nëse njeriu mbështetet tek vetja e tij, atëherë humbet. Kjo tregon që udhëzimi i Allahut është që Allahu të të japë ty sukses, të ta inspirojë, të ta bëjë të dashur të mirën, ndërsa humbja është që të të lejë ty Allahu subhanahu wa taala të të mbështesë ty tek vetja jote. Ta tregon të vërtetën, siç e ka treguar të vërtetën dhe çdo besimtari, ja tregoi dhe çdo çdo jo besimtari, edhe ka ndihmuar besimtarët, edhe ka lënë pa ndihmë mosbesimtarët. Nëse mbani mend kemi folur tek emri i Allahut el Hakim dhe kemi treguar se Allahu subhanahu wa taala është Hakim, që do të thotë që çdo veprim e vepron me urtësi më të madhe, edhe urtësi do të thotë ta vendosësh çdo gjë në vendin e vet. Dhe vendosja çdo gjë në vendin e vet do të thotë që Allahu subhanahu wa taala mos ia japi udhëzimin atij që e ka zemrën e prishur, që e ka zemrën blozë, që e ka zemrën të mbushur me plehra dhe me pislliqe, sepse udhëzimi i Allahut është dritë. Dhe drita e tij duhet vlerësuar. Edhe kjo do të thotë që të vlerësohet drita e tij, nuk duhet vendosur drita e tij në vendet e pista. Prandaj dhe Allahu i madhëruar, e di më mirë se krijesat e tij, se kush e meriton udhëzimin, dhe ja jep atë. Dhe e di më mirë se çdokush tjetër, se kush nuk e meriton udhëzimin, edhe nuk ja jep atë. Dhe kur nuk ja jep udhëzimin atëherë, si rezultat, ky person është i humbur. Humbja që na ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an është dy lloje. Humbja që na ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an është dy lloje. Humbja e parë është humbja që i jep Allahu subhanahu wa taala atyre personave të cilët Allahu i madhëruar e di që ata nuk e meritojnë udhëzimin. Prandaj edhe nëse mbani mend mund ta kemi treguar në mësime të tjera më parë para disa vitesh, një fjalë të bukur që ka thënë një prej dijetarëve, që thotë mos ia hidh mos ia hidh gurët e çmuar derrave. Sepse derrat nuk i meritojnë gurët e çmuar. Gurët e çmuar i meritojnë ata që ja dinë vlerën gurëve të çmuar. Dhe nuk ka gur më të çmuar se sa besimi, njohja e Allahut të madhëruar. pranimi me zemrën tënde dhe pranimi i dritës së Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mirësi më të madhe. Lloji i parë i humbjes është humbja që i jep Allahu subhanahu wa taala atyre personave të cilët nuk e nuk e vlerësojnë besimin e tij. Dhe lloji i dytë është humbja që i jep Allahu si dënim për ata persona të cilët largohen nga e vërteta. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala thot në disa ajete kuranore, "Falemma zagu ezaga Allahu kulubahum." Dhe kur ata devijuan, Allahu ua devijoi zemrat. Ua humbi zemrat kur ata devijuan. Domethënë mbasi devijuan ata, ishin shkaktar ata nga vetja e tyre që devijuan, prandaj dhe Allahu ua devijoi zemrat. Prandaj dhe robi duhet të ketë shumë kujdes sepse çdo gjynaf mund të bëhet shkak që ai ta lejë fenë e Allahut. Falamma zagu azag Allah qulubahum. Gjithashtu thot Allah subhanahu wa taala, thumma insarafu thot, më pas ata u larguan, saraf Allah qulubahum dhe Allah ua largoi zemrat e tyre nga e vërteta, sepse ata u larguan nga e vërteta. Edhe kjo lloj humbje është si humbje si shpërblim për humbjen që kërkuan ata vetë. Ndërsa humbja e parë është që Allah subhanahu wa ta'ala i lë mosbesimtarët pa ua dhënë atyre udhëzimin sepse ata nuk janë vend i përshtatshëm për ta vlerësuar udhëzimin, sepse origjina e besimit dhe udhëzimit është falënderimi. Kështu që kush e falënderon të mirën, Allahu i ia ia shton dhe ia jep atij, ndërsa kur Allahu e di që një person nuk e falënderon të mirën, dhe as nuk e nuk e vlerëson atë, Allahu subhanahu wa taala nuk e jep. Edhe kur ta shikosh çështjen në këtë lloj forme, atëherë duhet të tregohesh shumë i urtë. Dhe nuk duhet të tregohesh injorant kur shikon që Allahu subhanahu wa taala nuk e udhëzon një njeri. Sepse Allahu i madhëruar është më i mëshirshëm se krijesat dhe e di më mirë se çdokush tjetër se kush e meriton udhëzimin, kush e meriton që t'ia hapi zemrën e tij. Vjen Selmani radhiyallahu anhu nga Faris, nga Persia, nga një vend kaq i largët ku adhurohej zjarri, e kërkon të vërtetën me qiri, duke shkuar vend pas vendi derisa e gjeti atë tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Abu Talibi xhaxhai i profetit sallallahu alaihi wasallam e kishte dritën përpara vetes së tij dhe nuk e pranonte. Sepse udhëzimi është në dorë të Allahut të madhëruar dhe Allahu e di më mirë se çfarë ka çdokush në zemrën e tij dhe çfarë meriton. Prandaj Allahu subhanahu wa taala kur e hum, e hum me me, me urtësinë dhe me drejtësinë e tij dhe kur e udhëzon, udhëzon me mirësinë e tij. Udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala është mirësia më e madhe që i ka bërë Allahu besimtarëve. Përfytyroje veten tënde kur të përfundojë çdo gjë. Kur të dalin gjithë njerëzit përpara Allahut të madhëruar, kur të zhduket e kota edhe të dalë në pah e vërteta. Kur ta shikojnë njerëzit që gjithë kjo dynja nuk vlente dy grosh. Kul xha al haqu wa zahqa al batil. Thuaj erdhi e vërteta dhe u zhduk e kota. Edhe kështu kur të vijë dita e gjykimit dhe të shfaqet Allahu subhanahu wa taala me dritën e tij, do zhduket e kota. Përfytyroje në këto momente veten tënde. Arrin ta kuptosh se kush është mirësia më e madhe që i ka bërë Allahu ndonjë krijesë në të botë. Mirësia më e madhe që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala krijesë ndonjë krijese në këtë botë është që i ka dhuruar dritën e tij në zemrën e tij duke e udhëzuar që ta njohë Allahun e madhëruar dhe ta adhurojë adhuruesin e vërtetë. Se vetëm me anë të kësaj njeriu mund të shpëtojë ditën e gjykimit. Prandaj duhet që njeriu ta vlerësojë këtë udhëzim dhe ta falënderojë Allahun e madhëruar. Wala in shakartum la azidannakum. Nëse ju falënderoni do t'ua shtoj. Dhe falënderimi është që besimtari ta adhurojë Allahun si si falënderim që i ka dhuruar besimin, edhe të jetë mirënjohës, t'ia njohë Allahut mirësinë që i ka bërë duke i dhuruar këtë besim që Allahu t'ia shtojë atë. Wala in kafartum fa inna azabi lashadid. Nëse ju mohoni thotë Allahu i madhëruar, dënimi im është shumë. i fortë. Prandaj origjina e besimit është falënderimi, edhe origjina e mohimit është mohimi i mirësisë që të ka bërë Allahu subhanahu wa taala. Nëse e keni vënë re Allahu na ka treguar në Kur'an që dhe profetët i luteshin Allahut të Madhëruar që t'i udhëzonte në rrugën e drejtë. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu i lutej Allahut subhanahu wa taala në dua që janë transmetuar në hadithe të sakta që ta udhëzonte Allahu subhanahu wa taala në rrugë të drejtë. Sikurse dhe ne si besimtarë i lutemi Allahut në namaz sa herë këndojmë Fatihan na udhëzo në rrugën e drejtë. Del pyetja. A nuk jemi ne në rrugën e drejtë që t'i lutemi Allahut na jep rrugën e drejtë? Përgjigja është në dy pika. E para është a e dim ne se në të ardhmen do jemi në rrugën e drejtë? Se e di vetëm Allahu i madhëruar. Dhe njeriu mund të humbi në çdo moment, prandaj duhet t'i kërkojë Allahut që ta forcojë atë në këtë rrugën në këtë rrugë të drejtë deri në vdekje. Edhe e dyta është A i ke zbatuar ti të gjitha urdhrat e Allahut subhanahu wa taala në fenë e tij, që janë rruga e drejtë, sepse çdo urdhër i Allahut është pjesë e rrugës së drejtë. A i ke zbatuar të gjitha ti? Jo. Kështu që ti lutesh Allahu të të udhëzojë në rrugën e drejtë në çdo detaj të fesë. që ti të jesh i udhëzuar në çdo pikë të vogël apo të madhe të cilën ta ka sjellë Allahu si udhëzim, që ti të jesh i udhëzuar dhe të arrish me anë të këtij udhëzimi kënaqësinë e tij. Prandaj dhe kur i lutemi Allahut të madhëruar që të na udhëzojë në rrugën e drejtë do të thotë që të na përforcojë në këtë rrugë dhe të na udhëzojë në të gjitha detajet e fesë, të cilat ne mbase nuk i zbatojmë të gjitha. Faktikisht çështjet janë të gjata, Mirëpo këto ishin shkurtimisht çështjet më kryesore në lidhje me këto dy emra të Allahut subhanahu wa taala. Lus Allahun të na i ndriçojë vetet tona, të na i ndriçojë mendjet tona, zemrat tona me besim, na dhurojë neve sinqeritet, na bëjë prej robëve të tij të zgjedhur, të na udhëzojë ne, të na mbyllë këtë jetë me punë të mira, Shiko, kur themi atë që e humb Allahu nuk ka kush ta udhëzojë, normalisht këtu bëhet fjalë domethënë edhe për ata që kanë qenë muslimanë dhe kanë humbur nga rruga e drejtë, sikurse bëhet fjalë edhe për ata që nuk janë udhëzuar fare. Ala musliman, çdokush i cili humbet nga rruga e drejtë, çfarëdo qoftë ose çfarëdo që ka qenë përpara se të ishte para kësaj humbjeje, hyn te ky ajet. Allahu humbet kë të humb kë të dojë. Urdhro. Shiko, shikimi i Allahut me zemër qëllimi është Allahu ta shpërbleftë me të mira. Ti më kujtove unë kisha ndërmend ta thosha këtë çështjen e ëndrrës. Mirëpo, subhanallahu, më doli nga mendja. Ne tham që njerëzit në lidhje me shikimin e Allahut janë tre grupe. Grupi i parë janë ata që thonë që Allahu shikohet te dynja dhe në botën tjetër. Bëhet fjalë kur janë zgjuar, jo në gjumë. Grupi i dytë janë ata që thon nuk shikohet as në as në këtë botë as në botën tjetër, dhe ata gjithashtu gabim. Grupi i parë thashë janë sufit, kurse grupi i dytë janë mu'tazilet, kurse ehli suneti dhe xhamati thotë që Allahu nuk shikohet në këtë dynja, por shikohet ditën e gjykimit dhe treguam argumente për këtë gjë. Shikimi me zemër do të thotë, kuptimi i fjalës ta shikosh me zemër diçka do të thotë që ti të kesh një njohuri të tillë në zemrën tënde kundrejt kësaj gjëje, aq sa ti e, ti të duket sikur e shikon atë në sy. Ky është kuptimi. Ndërsa për sa i përket shikimit të Allahut në ëndër në gjumë, transmeton Tirmidhiu, Imam Ahmedi dhe të tjerë se profeti sallallahu alaihi wasallam Doli një ditë tek tek sahabët tek shokët e tij me vonesë, në namazin e sabahut, aq sa gati sa s'po lindte dielli. Doli me vrap, pasi kishte marrë abdes, e fali namazin shkurt dhe pastaj u tha shokëve të tij qëndroni në vend mos lëvizni nga vendi. Dhe u tha Tashi do t'u tregoj se përse u vonova. Tha, isha duke u falur natën dhe më erdhi një gjumë i rëndë. u shtriva në këtë gjumë dhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam pashë Allahun e madhëruar në më të mirën pamje pashë Allahun e madhëruar në më të mirën pamje edhe më tha o Muhammed a e di ti përse dialogojnë përse dialogon grupi i lartë i melajkeve i thashë nuk e di Edhe ia bën këtë pyetje Allahu i madhëruar dy herë edhe i thot përsëri nuk e di gjithashtu. Edhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam thot edhe atëherë Allahu i madhëruar ia fshiu kurrizin me dorën e tij tha aq sa ndjeva hadithin e transmeton Tirmidhiu Ahmedi është sahih gjithashtu tash. Aq sa ndjeva të ftohtën e gishtave të tij në gjoksin tim. Kjo ishte domthon në gjumë. Edhe thot dita ose mësova çdo gjë që ishte në lindje dhe në perëndim. Edhe i thashë hadithi në fund fare se përse dialogojnë melajket e lartë. Tregon për disa punë të mira. E rëndësishme është që ajo që kanë përfituar ose domethënë që tregojnë dietarët që përfitohet prej këtij hadithi është së pari që lejohet të shikohet Allahu i madhëruar në ëndër. Kjo lloj gjë është e lejuar në besimin e ehli sunetit dhe xhamatit sepse kjo lloj gjë është transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. E dyta, kjo lloj pamje që i jepet njeriut në ëndër, ky është vetëm një shembull që i jepet njeriut për t'i treguar një ide, qoftë ky paralajmërim ose përgëzim për këtë person. paralajmërim ose përgëzim për këtë person, por kjo nuk është pamja e vërtetë e Allahut të madhëruar. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam nuk tha e pash Allahun në pamjen e tij, po tha e pash Allahun në pamjen më të mirë. Dhe kjo tregon që nuk ka parë, nuk e ka parë në pamjen e tij të vërtetë. Në qartë, Nuk ka mbaruar. E pash Allahu thot në pamjen më të mirë. Kjo tregon që Allahu lejohet shikohet në ëndër, por ky shikim nuk është shikim i pamjes së vërtetë të Allahut të madhëruar, sepse dhe profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka pretenduar këtë lloj gjë në gjumë. Edhe normalisht që shikimi i Allahut subhanahu wa taala në ëndër është domethënë një një nga mirësitë më të mëdha që mund t'i dhurojë Allahu një personi. Sidomos kur e shikon duke e udhëzuar ose duke përgëzuar në diçka të mirë. Transmetohet për një prej tabiinëve që e shikon Allahun në ëndër dhe i thotë O i thot Allahu i madhëruar o filan, çfarë dëshiron? I thot o Allah, kërkoj kënaqësinë tënde. Edhe i thot Allahu i madhëruar atëherë unë jam i kënaqur prej teje. Kur zgjohet nga gjumi, shkon ky personi tek Muhammed ibn Sirin, që ka qenë një prej tabiinëve, dhe ka qenë nga dijetarët më të mëdhenj në shpjegimin e ëndrrave. Dhe i thot o Muhammed, kështu pash në ëndër. Ai i thot Muhammed ibn Sirin të përgëzoj për këtë lloj ëndrre të madhe që ke parë, Allahu do kënaqet prej teje vetëm se prit sprova derisa të vdesësh. I tha prit sprova derisa të vdesësh. Sepse Allahu i madhëruar, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalahu. Allahu i madhëruar kur e do një person e sprovon atë. Prandaj i tha prit sprova derisa të vdesësh dhe me të vërtet ky person u smur me një smundje të rëndë edhe ka ndëjtur i smur derisa vdiq. Po sallallahu alaihi dhe sallam e sinë ti. Allahu të shpërblejë me të mira për, për këtë pyetje sepse na hapi një portë të rëndësishme për të shpjeguar që ishte e domosdoshme të shpjegohej. Të cilën e harrova. Pra, shikimi në ëndërr është i lejuar ndërsa shikimi jo në gjumë por zgjuar në këtë dynja nuk është i lejuar sipas argumenteve që përmendëm, ndërsa në botën tjetër është diçka tjetër dhe siç e kemi treguar gjithashtu Allahu subhanahu wa taala. Kishe një pyetje? Ashtu. E qartë, e qartë. Allahu të shpërblejë me të mira. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, çdo njeri lind në fitrë, dhe nuk ka thënë çdo person që ka arritur moshën e pubertetit lind në fitrë. Kjo do të thotë që njeriu njeriu kur rritet, pastaj fillojnë epshet, fillojnë dëshirat, edhe anon nga e keqja. E kupton? Prandaj dhe po ta vazhdosh të hadithin që thot ose një hadith i ngjashëm me këtë, thot që Allahu subhanahu wa taala thot unë i kam krijuar njerëzit të pastër në tauhid. Mirëpo ata i devijuan shejtanët. Sepse njeriu në natyrën e vet do të keqen, megjithëse Allahu e ka krijuar të pastër, që kur kur është i vogël, prandaj nuk ka gjynah i vogli. Por kur rritet pastaj fillon të anojë nga e keqja, anon nga epshi, anon nga e kota, anon nga humbja, përveç atyre që Allahu subhanahu wa taala dëshiron që t'i udhëzojë. Vetëm se mos harro një gjë, Allahu i madhëruar nuk mund ta humbi kurrë një person që e kërkon udhëzimin. Dhe ta dish që të gjithë ato persona që janë të humbur, ata kanë humbur sepse ata e kanë lënë pas dore vetë udhëzimin. Ata nuk e duan udhëzimin, prandaj dhe Allahu nuk ua jep. Nuk ka mundësi që Allahu i madhëruar mos ia japë udhëzimin një personi që e kërkon me gjithë shpirt dhe Allahu e di që në zemrën e tij ky person do të bëhet besimtar dhe Allahu mos ia japë. Kështu që po ta kuptosh këtë pikë, ke për të arritur ta njohësh realitetin e çështjes. Ka njerëz që nuk janë të udhëzuar, që që vdesin jo në udhëzim, nuk dëshiron Allahu i madhëruar t'i udhëzojë sepse ata nuk e kërkojnë udhëzimin dhe nuk e vlerësojnë atë, dhe as nuk e duan ta njohin atë.